noventa e dois. Book 2 92 92อนุประโยครองลงมาที่สอง Oração subordinada com que 2ดิฉันโมโหที่คุณนอนกลน Irrita-me que ressonas ดิฉันโมโหที่คุณดื่มเบียร์มาก Irrita-me que bebas tanta cerveja. ดิฉันโมโหที่คุณมาช้า Irrita-me que chegues tão tarde. ดิฉันคิดว่าเขาต้องการหมอ Eu acho que ele precisa de um médico. ดิฉันคิดว่าเขาไม่สบาย Eu acho que ele está doente. ดิฉันคิดว่าตอนนี้เขาหลับอยู่ Eu acho que ele agora está a dormir. เราหวังว่า Nós esperamos que ele se case com a nossa filha. เราหวังว่าเขามีเงินมาก nós esperamos que ele tenha muito dinheiro. Nós esperamos que ele seja milionário. ดิฉันได้ข่าวว่าภรรยาของคุณประสบอุบัติเหตุ Eu ouvi dizer que a tua mulher teve um acidente. ดิฉันได้ข่าวว่า เธอนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล Eu ouvi dizer que ela está no hospital. ดิฉันได้ข่าวว่ารถของคุณพังทั้งคัน Eu ouvi dizer que o teu carro está todo destruído. ดิฉันดีใจที่คุณมา Fico contente que tenha vindo. ดิฉันดีใจที่คุณสนใจ Fico contente que esteja interessado. ดิฉันดีใจที่คุณจะซื้อบ้าน Fico contente que queira comprar a casa. ดิฉันเกรงว่ารถประจำทางคันสุดท้ายไปแล้ว Eu receio que o último autocarro já tenha ido embora. ดิฉันเกรงว่าเราจะต้องไปโดยรถแท็กซี่ Eu receio que tenhamos de apanhar um táxi. ดิฉันเกรงว่าดิฉันไม่มีเงินแล้ว Eu receio não ter nenhum dinheiro comigo.